بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات رسول ربي صلى الله عليه وسلم بيئة العقبة لما فائرت أهدين إسان أمتك نانقلا بكبؤوت أمتا يوكاني أكا Eh, zamana ammaatti paarlaamaa waan jedhamu kana eh, yeroo hojjetan eh, dubbiin dubbiin isaan hojjetan dubbii ajaa'ibaati. Wayita kana jennu akkaataa seera ittiin bulmaataa hojiin ittiin geggeeffamu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hojjetaniitiin hin jiran jechuudha. Jidduu isaaniitii fi jidduu ansaaraatti dura dursoo wanti isaan hojjetan rasuli rabbii sallallahu alaihi wasallam waan namatti tolaati eenyuunfaa wajjiin ummata ansaaraa kanarraa bakka bu'aa filataniiti moo yookaan nama eenyu wajjiin waliin haasawan eenyu wajjiin beellama waliin godhan eenyu wajjiin umura isaanii mari'atan jechuu tartiibatti deebisan rasuulli kanaaf wanti isaan irratti dirqama tahe bakka bu'aan ummata kanaa ummata ansaaraa argamuun barbaachisaa ta'e lammaffaa rasuli rabbii ummata muhaajirtootaa fi ummata ansaaraa kana odoo mushkilaan ka argamtu taate isaanitti itti deebi'an nama isaan itti deebi'anillee lafa kaayachuun barbaachisaa taheetiin hin jira jechuu odoo akkasuma muhaajirtoota irrallee ka mushkilaan argamtu taate irraa eennuun itti gaafatamaan eennutu dubbii isaanii kana ofirratti fudhata jechuun barbaachisaa ta'e jechuu wanti kuni e, akkaataa seera ittiin bulmaataa kan rasuuli rabbii yeroo san tumanii ummataaf lafa kaayan irraa arganna namni ansaararraa bakka bu'aa tahe argamuun waan dirqama taheef rasuuli rabbii nama shan irratti nama tokko godhan jechuu nama shan irratti nama tokko bakka bu'aa isaa godhanii waliigalatti jarri kun nama jaha bakka jahatti qoodanii yoo ansaarri fakkeenyaaf nama torbaatamii sadi ta'an namni isaanirraa bakka bu'e nama kudani lama jechuu bakka bu'aan ansaarota kanaa nama kudani lama ta'e akkuma san rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ufi jara kana filachuun silaanuma mala yookaa nama beellama isaan godhu ufii ufiitii ati tahi jedhanii jara kana keessa filatanii ufii godhuun nima mala jarri kun nama kudhanii lama akkuma amma jenne yookaa mus'ab ibnu cumeyrii qofa ati ummata kanarraa bakka bu'aa si godhee jira ati isaanirraa naa tahi jechuun numa dandayani yookaa warra gaafa duraa jahan rasula rabbiitti dhufee rasula rabbii beellama godhe san irraa godhuullee numa mala jarri sunillee akka as dura barannetti nama kudhanii lama yookaan nama sanii gadilleedha kanumaan wajjiinuu rasuli rabbi sallallahu alaihi wasallam nama tokkotti hin irkifne yookaan baraa'itti hin irkifne yookaan sa'ad ibnu zuraaraatti hin irkifne tokko warra islaamummaa yookaan qabateeti. garuu rasuli rabbii sallallahu alaihi wasallam seera ajaa'ibaa ummata kanaa tumanii akkaataa xukumiin islaamaa ittiin deemu sunimaa inni jennaan ummanni takka nama isaa ta'u ufuma ufiitii filatan jechuu kun murtii islaamummaa keessatti rasuli rabbii dabarsanii namni tokko itti gaafatamaa waraanaa tahee itti gaafatamaa waan birootuu tahee ummata kana yookaa jidduu seeneetiniin ufii isaatii anatu isinii godha jechuun hin danda'u rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam ummata ansaaraa kanaan maal jedhan أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا نما قرآني لما بك بؤا كيسا في لداتينا إرقاج أن رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالي في جنان بك بؤا نما قرآني لما كوني أمة إساني اتدي بأني Eh, rasuulli rabbii tuman yookaan dabarsan jara kana ibsa godhan jechuu kuni eh, akkaataa bilisa taheen ansaarri nama isaan fakkaatu yookaan nama isaanii bakka bu'aa tahee haa filataniif rasuulli rabbii akkana godhan jechuu maaliif ansaara kana tuuyyuu nama isaanii tahu beeka ummata tuuyyuu nama bakka bu'aa isaa eennutu isaa tolaa beeka Kanaaf bilisaan akka isaan filatan odoo namni tokko yookaan jihaan tokko natusii godha jechuu isaanirratti dirqama hin goone akka filatan godhan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam achiin booda namni fedii ufiitiin namni inni filate yoo isa gubbaatti shuumame yookaan moohe jaalalaan irraa dhagaa jechuu hin jibbu nama ofiif jaalatee filate san yoo ka biroo badhe maa fuudhee nama irra kaayee hoo namni hin fedhu kanaaf ummanni kunuu duraan Eh, wal lolaa turan wal jibbaa turan mootummaa irratti zamana dheeraa dhiiga wal dhangalaasaa turan namni lama kursii irratti wal gorra'aa ture walii hin fudhatu jechuu yaada yoo namni gartanii hamileen isaa kursiyyima kataatu taate namni walii mataa gadi hin qabatu jechuu ammallee lolli daangaa qabu jechuu ima deema yoo hamileen namaa jaannata rabbii taate hoo yoo hamileen namaa guyyaa qiyaamaa jaannata rabbii keessatti ka sadarkaa argachuu taatu taate hoo وفي ذلك فليتنافس المتنافسون mootummaa argachuun yookaan namarratti shuumamuun kun sadarkaa miti itti gaafatamummaa guddaa fudhachuudha kanaaf ummanni gartanii rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam bakka bu'aa ansaaraa godhadhaa jedhaniini jarri godhatan kuni tokko ascad ibnu zuraaraati albaraa ibnu macruuri abdallaahi ibnu camr ibnu xaraami akkasuma sacd ibnu cubaadaati cubaadata ibnu saamiti sacd ibnu rabii abdallaahi ibnu rawaahaa raafic ibnu maalik almundir ibnu camri radia allaahu tacaala canhum ajmaciin jara kana jarri sagalan kun nuqabaa'a yookaa bakka bu'oota warra khazraji namni sagalan dubbanne kun bakka bu'oota warra khazraji warri awsii ammoo nama sadihi usayd ibnu xudayrii sacd ibnu khaytamaati abulheytam ibnu tayyahaan nama jedhamu yookaa bakka isaa rifaaca warri jedhulleen ni jira rabbi isaan irraa haa jaalatu namni sagalii khazraji namni sadihi awsi waliigalatti nama kudhanii lama jechuu garuu ows sa'a saad ibnu hin argamne maali jennaan silaa gootni akka saad ibnu mucaad hin jiru rabbi isarraa haa jaalatu madiinaarraa gara makkaan dhufne inni madiinaatti hafe gaafama duraatu warri dhufe warra kudhanii lammaan kanaafi fi warra isaa wajjiin dhufe بعد كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيغا أمني بلسان كرا إفان إفاتي إنما قرآني لما فلتني لفان غيتني بودا ور قرآني لما كان رسول ربي والجيتي قرآني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ور مهاجرا إرى اتقافتما إيه بكبؤا godhanii jara kanneenii wal gayan jechuu wayta wal gayaniin rasuuli rabbii sala allaahu alayhi ummata kanaan isin hawaariyyii kiyya isintuyyu kulli ansaaraa irraa gaafatama jedhaniin ani ammoo tuutatiyya irraa gaafatama jedhaniin waliigalatti jechuu muslimtoota irraa warra makkaa irraa anatu gaafatamaa jedhaniin jechuun har'a nuti itti gaafatamummaa akkamitti qoonne namni kudhanii lama itti gaafatamaa warra ansaaraati rasuulli rabbii itti gaafatamaa warra muhaajirtootaati kanumaa wajjiinu nama bakka bu'aa tokko ra'iisa isaanii akka filatan eemaran rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam akka walqunnamtiin jidduu isaaniitii fi jidduu ittiin bulmaata yookaa koree isaanii wal qunnamu karaa gabaabinnaan filatan rasuli rabbi karaa gabaabinnaan koreen isaan filatan kana keessaa ascad ibnu zuraaraati radiallahu anhu ardaa irra xiqqaa warra bakka bu'aa ansaaraati inni waan ciminna qabuu fi waan qaruutuma qabuuf rasuli rabbi isa filatan ummata gartanii ansaaraa keessaa haala kanaan waliigalteen ahadii rasula rabbii kalammataa beeyatul aqabaan suni adeemsifamte jechuudha. Odomaa warri mushrikaa korrisanii rafanuuyyuu ganduma isaanii keessatti walakkaa ganda isaanii keessatti rasuula rabbii kana mara hojjetan jechuu odoo aduwiin isaanii karaa maraan marseetiin jiru garuu rabbiin aduwwii hin raffise gaafatan akkuma as dura dubbanne inna allaha yudaaficu an rabbiin kenna warra isatti amane irraa deebisa jechuu haala kanaan irraa raffisee beellamni إيه، رسول ربي صلى الله عليه وسلم حال بريدا إيه، قوت إيه، وبارك الله فيكم درسي اتعانوا الرتق قولت ديبنتي نقهنا ترعي